Ramešs un Gopāls Reiz dzīvoja zēns vārdā Ramešs, kurš bija ļoti labs skolnieks. Viņa vecāki bija nevien ļoti bagāti, bet arī sirsnīgi. Skolēni parasti ņēma līdzi no mājām ēdienu pusdienām. Kādu dienu Ramešs ievēroja, ka viņa draugs Gopāls jau vairākas dienas nepusdieno. Ramešs piegāja pie drauga un jautāja, kāpēc viņš nav paņēmis līdz neko ēdamu. Gopāls teica – Mana māma nevarēja man neko iedot. Viņa teica, ka mums mājās nekā nesot. Tad Ramešs teica, neuztraucies, es dalīšos ar tevi. Nē, es nevaru pieņemt tavu ēdienu, atbildēja Gopāls. Protams vari, iebilda Ramešs. Vecāki dod man līdz daudz vairāk nekā vajag. Visbeidzot Gopāls piekrita, un dažas nedēļas abi zēni dalījās ar Ramešu pusdienām. Kādu dienu Gopāls pārstāja nākt uz skolu. Ramiš bija norūpējies. Kad viņš pajautāja skolotājiem, kāpēc draugs vairs neapmeklē skolu, skolotājs viņam teica, Gopāls ir no nabadzīgas ģimenes, un viņa vecāki nevar atļauties samaksāt skolas naudu. Tāpēc viņš vairs nenāk uz skolu. Ramešam bija draugu žēla. Pēc stundām viņš no sava skolotāja uzzināja Gopāla adresi un devās uz viņa māju – Rameš lūdza draugu atgriezties skolā, sakot, ka viņš palūks savus vecākus samaksāt skolas naudu. Gopāla vecāki bija dziļi aizkustināti par viņa labsirdību, un Gopāls atsāka iet skolā. Gopāla tēvs bija vecs, dažus gadus vēlāk viņš mira. Ģimene nonāca pilnīgā nabadzībā, un Ramešs atbalstīja viņus ar savu naudu. Kad Gopāla māsa piemeklēja nopietnu kaiti, Ģimene nespēja samaksāt ārsniecības izdevumus. Rameša atkal viņiem palīdzēja. Visādā ziņā viņš bija Gopāla ģimenes draugs un aizbildnis. Kā Rameš, tā arī Gopāls pabeidza vidusskolu un iestājās augstskolā. Reiz Gopāls teica Ramešam, sacīt, ka mana sirds ir pati pateicība tev, nozīmē nepateikt neko. Es mīlu tevi vairāk par savu dzīvību. Ramešs atbildēja, mans draugs, ja tu mani mīli, tad ar to man ir vairāk nekā pietiekami. Tev nevajag mani mīlēt vairāk kā savu dzīvību. Gopāls teica, taču tas tā ir, un es gribu to pierādīt. Tad viņš atvēra savu kabatas nazi un iegriez rokā. Sāka tecēt asinis, un Gopāls ļāva vairākām asins lāsēm nolīt pie Rameša kājām. Rameš iesaucās – Ko tu dari? Ko tu dari? Viņš pieskārās Gopāla brūcēju un uzpilināja dažas asins lāses sev uz sirds, sacīdams, Te ir īstā vieta tavas dzīvības asinīm. Es dodu tev savu pasaulīgo bagātību materiālu labumu veidā, bet tu dāvā man savas sirds mīlestību, kas pārspēj visus debesu dārgumus. Mīlestības mirklis – var pārvērst un pārvērtīs pasauli par pilnīgu.